رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آه، أما بعد ها سامي Sami. dünən götürdük xəstəlik əlaməti və müalicəsi. E, deməli, e, xəstəlik nədir? Ümumiyyətlə, əlaməti nədir? Əlaməti Qardaşlərdən sıxlaşıb bu yana qalmaq oradan gələnlər. Hə, kafirlərin üstün olması və zalimlara musallat olması. Yaxşı, onda müalicə nədir? Müalicə, yəni müalicə var, o da nədir? Dinə qayıtmaq. <coughs> o ki, Əlhamdülillah. Ee, e, cihadın hükmü neydi ümumiliklə? Farz-ı Yani Yəni ümumiliklə hükmü farz-ı Sonra el cihad meşru'un li gayrihi la li zatihi ve kelamu ehlül ilm. Yani cihad e, özlüyünə görə yox, başqasına görə buyurulub. Və bu barədə elm əhlinin sözləri. Yəni, nəyə görə buyurulub? Başqasına görə. Əmə cihədəl ədə və qitələn fi şəriət məşruun li qeyrihi. Yəni, düşmənlərə qarşı vuruşmaq, yəni şəriətdə, yəni başqasına görə buyurulub. O başqası nədir? Və huvə iqamətü dinilləyi fil ard. Yəni, Allahın dininin yer üzərində bərqərar olması. Fəhvə leysə məqsudən lidətihi. Yəni, özündə, özlüyündə qəst olunan deyildir. Yəni, cihad, yəni, öz cihaddır deyə buyurulmayıb. Cihadın buyurulmasından məqsəd nədir? Allahın dininin e, bərqərar olması. Yəni, məqsəd onda nə olur? Mənası, yəni, cihad məqsəd yox, vasitədir. Cihad nədir? Vasitədir, məqsəd deyil. Məqsəd e, dinin bərqərar olması, insanların ibadətə gəlməsi. Və qatiluhum hatta la takuna fitnetun və yakuna dinu lillənəcək Allah Teala buyurur. E, və siz onlara qarşı vuruşun o vaxta qədər ki, yer üzərində yəni fitnə olmasın və dinin hamısı yəni Allah üçün olana qədər. Qal İbn Cərir Tabari fəqatilum hatta la yakuna şirkun və la yu'bad illallah vahdehu la şerike lehu. Yəni onlara qarşı vuruşun, Təbər Rahimallah buyurur. E, yəni hətta şirk olmasın və yalnız Allaha ibadət olunsun. Fəyərtəfi'ül bələ an ibadillah minəl ardi və huvəl fitnə və bununla bəla Allahın bəndələrin üzərindən qaldırırlar. O da fitnədir. Və yəkunu dinu kulluhu lillah və bununla dinin hamısı Allah üçün olar. Yəqul və həttə təkuna ta'atu vəl ibadətu kulluha lillah xalisatan duna qeyrihi. Hətta o vaxta qədər ki, itaət, ibadətin hamısı xalis Allah üçün olsun, başqası üçün yox. Və binəhvilləzi qulnə qalə əhlü təvil və bu dediyimizi də deyir, təfsir əhli demişdir. Təbəl rəhməllah deyir, thumma zəkərə mən qalə dəl, thumma səqə bi isnədi an İbn-i Abbas vəl-Həsən və Qatələ və Suddi və İbn-i Cüreyc və qeyrihim. Və bundan sonra isnadı ilə İbn Abbasdan, Həsən Ubasirdən və Qatədədən və Suddi İbn-i Cüreyc və başqalarından gətirmişdir. وقال أبو عبد الله القرطبي فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر Yəni Əbu Abdullah Qurtubi e, rahimehullah demişdir ki, bu ayə və hədis dəlalət edir ki, e, döyüşün səbəbi nə olmuşdur? Küfr olmuşdur. Lənnəhu qalə həttə lə təkunə fitnətun. Yəni vuruşun ona görə ki, yəni fitnə olmasın. Ey fitnə nədir? Küfr olmasın. فجعل الgaye ademül kufr ve hâde zahirun. Yani məqsəd nədir? Gaye odur ki, küfrün olmaması üçün. Və qal İbn Dəqiq el-İd li'annel cihad vasilatun ilə i'lanid-dini və nəşrihi və ixmaril-kufri və dahdihi və fadilətuhu bihəsəb fadiləti dəlikə. Yəni cihad dini aşkara çıxartmaq üçün və onu yaymaq üçün və küfrü boğmaq üçün nədir? Vasitədir. Və Şeyx Abdurrahman Səadi təfsirdə buyurur: "Summa zəkara ta'ala al-maqsud min al-qital fi sabili." Sonra Allah Taala yəni döyüşdən qəsd olunanı zikr edir və ennu leysal maqsud bihi safkud dima. Yəni döyüşdən məqsəd o deyil ki, kafirlərin qanlarını tökmək. Yəni bunlar mühümdür. Yəni məqsədi bilmək mühümdür. Yəni döyüşdən məqsəd o deyildir ki, e, kafirlərin qanlarını tökmək, onların mallarını götürmək وَلَكِنَّ الْمَقْصُدْ بِهِ أَنْ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ Bundan məqsəd odur ki, dinin yalnız Allah üçün olması. فَيَظْهَرَ دِينُ اللّٰهِ تَعَالَ عَلَى شَعِرِ الْأَدِيَانِ Yəni, Allahın dini başqa dinlər üzərində samir e, nə olması? Zahir olması, üstün olması. فَيَظْهَرُ دِينُ اللّٰهِ تَعَالَ عَلَى شَعِرِ الْأَدِيَانِ وَيَدْفَعُ كُلُّ مَا يُعَارِضُ مِنَ الشِّرْكِ وَغَيْرِهِ Və buna zid olan hər bir şeyin dəf olunması, uzaqlaşdırılması şirk və başqa əməllərin. Və huvəl muradu bil fitnə. Və buradan fitnədən də qəsd olunan budur. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. Əgər bu məqsəd hasil oldusa, ondan sonra nə öldürmək var, nə döyüşmək var. Yəni məqsəd nədir? Artıq insanlar dəvətə gəldisə, e, ona görə ondan sonra öldürmək və döyüşmək yoxdur. Ə, e, və buradan artıq sən biləndən sonra ki, ə, e, məqsəd nədir, vasitə nədir? nə üçün buyurulub? Artıq sənə bəlli olur. Yəni, bəzilərinin tutduğu yolun nəyi? Ə, xata olması, düzgün olmaması. Necə ki, məsələn, cihadçı firqəsi var, cihadçılar. Yəni, onlar isə yəni, bu məqsədli vasitəni ayıra bilmirlər. Onlar üçün cihad nədir? Onlar əsas məqsəd cihaddır. Öldürməkdir. Peyğəmbər s.ə.v məqsədi heç vaxt adam öldürmək olmayıb. Və fi hadis Əbi Musa qalə Rasulullah s.ə.v Mən qatəl litəkунə kəlimətullahiyyəl uliyə fəhvə fi səbillə muttəfəqun aleyh. Bu hədisdə gəlmiş Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, kim Allahın kəlməsi uca olsun deyə vuruşarsa, o Allah yolundadır. قال ابن تيمية فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات هي مقصود الcihad fi sabilillah. Yəni vaciblərin tərk olunmasına və haramların işlənməsinə görə cəza, yəni cihaddan da Allah yolunda olan vuruşdan məqsəd budur. İbn-i Qayyim Rahmanallah buyurur, لِأَجْلِهِ ey ət-təvhid cürridət suyuful cihad ə, yəni ondan ötürü, yəni ə, tövhiddən ötürü cihad qılıncları yəni çəkilmişdir, qaldırılmışdır. Və ləv kənəl cihadu məqsudan lidəti ləmə səqata bi əqdil cizyəti. Həsən Şeyh burada buyurur ki, ə, əgər yəni, cihad özlüyündə yani gasp olsaydı yani özlüğünde cihattır diye e, buyurulan bir emel olsaydı onda o e, yani cizyanı götürmekle cihad düşmezdi. Cizye götürmekle. Cizye nedir? Ah. Necə ki Allah Allah Teala buyurur: "Qatilul lezin la yu'minun billahi ve la bil yevmil ahir ve la yuharrimun ma harramallahu ve rasuluhu və la yədinu dinəl haqqi minəllədinə utul kitabə həttə yu'tul cizyətə ən yədin və hum sağirun. Vuruşun o kəslərə qarşı ki, iman gətirmirlər Allaha qiyamət gününə və Allahın Allah və Rasulun haram etdiyini haram etmirlər və haqq dinə rahat etmirlər, yəni kitab verilənlərdən. Kitab verilənlərə qarşı ə, o vaxta qədər ki, onlar ə, yəni zəlil şəkildə cizyə verərlər yəni artı onlar zəlil şəkildə cizyə verərlərsə, yəni artı nədir? Cihad? Cihad dayanır. Və fi hadis burayda fi sahih Müslim kana Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm İzə əmmərə əmirən alə ceyşin əv səliyyətin əv sahu fi xassatihi e, bi təqvallah. E, Buraydan hədisinə gəlir. E, Səy Müslimdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qoşuna bir əmir ə, təyin etdiyi zaman ona xüsusi olaraq yəni tövsiyə edərdi Allahdan qorxmağı və mən məahu minəl müsliminə xeyra e, və onunla bərabər olan müsəlmanlara xeyirli davranmağı tövsiyə edərdi. Sonra deyərdi ki, uğzu bismillah fi səbilillah e, Allahın adı ilə Allah yolunda vuruşun. Qatilu mən kəfərə billahi e, Allaha küfr edənə qarşı vuruşun. Uğzu və la təğulu vuruşun və həddini aşmayın. Və la təğdiru və xəyanət etməyin. Və la tümessilu Və la təqtulu validən və təmsil etməyin və uşaqları öldürməyin. Təmsil nədir? Hə, əzaları kəsmək. Əzaları, yəni öldürəndən sonra ölünün əzalarını kəsmək. Qulaq, burun ə, e, və başqa əzalarını kəsmək. Bu təmsil adlanır. Bayamırsan, bundan qadağa nə çəkindirir? Yəni, vuruş yönə həddi aşmayın, xəyanət eləməyin, və, və lə tüməsilu, yəni ölünün orqanlarını kəsməyin, və lə təqtulu validən və uşağı öldürməyin, və idə ləqitə aduvvəkə minəl müşrikin fəd'uhum ilə tələsi xisal və e, düşmənlərdə, müşriklərdən olan bir düşmənlə qarşılaşdığın zaman onu üç xislədə çağır. E, Fədəkəl e, İsləm e, fəin ləm yəstəcibu fəlcizyə fəin ləm yu'tu fəlqitəl Yəni, İslamdır birinci, e, qəbul eləməsə cizyədir, cizyə vermək, cizyəni də qəbul etməsə <clears throat> vuruşmaq. Daruratu fiqh dəqi fi salahiyyət ittiqadül cihəl vasilə li əlayi kəlimətillah. Yarhamdullah. Və bunun yəni düzgün yararlı olması üçün e, bunda olan, bu döyüşdə olan fikrin zəruriyini bilmək. Yəni, burada olan incəliklər, o dəqiq incəlikləri bilmək. E, çünki cihad Allahın kəliməsini uca tutmaq üçün nədir? Uca tutmaq üçün bir vasitədir. إذا تبين أن الجهاد مشروع لغيره وهو إقامة دين الله في الأرض فقبل الدعوة إليه لابد من الفقه الشرعي الدقيق والنظر المتعمق الطويl. Əgər sənə bəlli oldusa, yəni cihad özlüyündə buyurulan bir əməl deyil, başqası üçün buyurulan bir əməldir. O da nədir? Başqası deyildiyi zaman, yəni Allahın dininin yer üzərində bərqərar olması və ona çağırmazdan əvvəl mütləq yəni burada olan o dəqiq şəri əhkamları bilməliyik və onun barəsində uzun-ucaz dərindən fikirləşməliyik. Həli dəvətu bi hadihi vasilə yuhaqqiqul qayə. Yəni bu vasitə ilə bizim dəvət etməyimiz ə, e, məqsədi, qayəni həyata keçirir. Yəni Allahın dininin yer üzərində bərqərar olması yoxsa yox. Və sonra buyurur: "Halət dav la yushtafi'al cihad və kəlam əhlül ilm." Yəni e, müsəlmanlar zəif olduğu zaman e, cihad buyurulmur. Müsəlmanlar zəifdirlərsə e, cihad buyurulmur və bu barədə elm əhlinin sözləri. Və minəl umurul mu'in alə idraki vaqil muslimin ənəhum إذا كانوا في ضعف من جهة العدة والعتاد بالنسبة لعدوهم فلا يصح لهم أن يسلكوا مسلك جهاد العدو وقتال كونهم ضعفا Ə, yəni bu müsəlmanların vəziyyətini dərk etməyə yardım edən məsələlərdən, işlərdən biri də odur ki, əgər onlar zəifdirlərsə, müsəlmanlar say və hazırlıq tərəfdən, güc tərəfdən düşmənə qarşı, ə, e, düşmənə nisbətdə, ə, e, yəni bu yol tutmaq, bu məsləki tutmaq, yəni döyüş, cihad məsləkini tutmaq, yəni düzgün deyil. Nəyə görə? Zəif olduqlarına görə. Və yuvaddihu dəlik ənə Allah ləm yəmur rəsuləhu və səhabi iqtəl kuffar ləmmə kənə fi Məkkə. Yəni, bunu da bəyan edən, açıqlayan nədir? Allah Teala öz rəsuluna və sahabələrinə Məkkədə ikən kafirlərə qarşı vuruşmağı əmr etmədi ridafi min cəhədil uddəti vəl ətəd bin nisbət liəduvihim. Yəni, düşmənə qarşı yəni, zəif olduqlarına görə say və hazırlıq e, güc tərəfdən. Qalə İbn Teymiyyə, İbn Teymiyyə rəhməllah buyurur, Əl-Cavab-ı Sahih kitabında 1-ci mücəllər 237-ci səhifədə Və kənə məmuran bil kəffi an qitalim li aczihi və aczil muslimin an zəlik. Yəni, Peyğəmbərə əmr olmuşdu döyüşü saxlamaq, döyüş etməmək acizliyinə, müsəlmanların acizliyinə görə. ثم لما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان أذن له في الcihad Mədinəyə gəldikdən sonra və yardımçılar çoxaldıqdan sonra icazə verildi. ثم لما قووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار <clears throat> Sonra Allah Teala onlar gücləndikdən sonra onlara ə, yəni cihadı, vuruşmağı fərz etdi və hansı ki onlarla başqalar arasında, başqa kafirlər arasında yəni silim yəni sülh var ə, onlara qarşı vacib etmədi. E, çünkü diyor o kafirlərin hamısına qarşı vuruşmağa da onlara takati yoktur. Qureyş və mülükül Ərab və fədət iləyhi قُرَيْشِ وَمُلُوكُ الْعَرَبِ وَفَرَدَتْ اِلَيْهِ وُفُودُ الْعَرَبِ بِالْاِسْلَامِ اَمَرَهُ اللّٰهُ تَعَبِي قِتَالُ كُفَّارِ كُلِّهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ لَهُ أحد معقد وأمر mutlaqa العهود ləzi فكان və رفع və təlqil القتال Və e bundan sonra Məkkənin fəthindən sonra artıq yəni Qureyş və başqa ərəb e, məlikləri ilə, hökumdarları ilə yəni, döyüş kəsildi e, və ona başqa nümayəndələr gəldilər, yəni onlar İslama gəldilər və Allah Teala ümumi kafirlərlə vuruşmağı əmr etdi. E, yalnız müəyyən əhd, yəni olanlardan başqa, amma ümumi əhdlər isə artıq kəsildi. Və qalə və səbəb dəlik ənəl müxalifə ləhum lə təkun illə mə zuhur-id-dini və ulubihi. kəl cihad və ilzəmin cizyə والصغار فلما كان المسلم في أول أمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدin وظهرها وعلى şər'a dəlikə. Yəni, bunun da səbəbi nədir? Yəni, onlara müxalif olmaq ə, o vaxt ola bilər ki, din yəni, ortaya çıxdıqdan sonra, din yüksəldikdən sonra, yəni, e, cihadla onlara cizyəni e, məcbur etməklə və onların zəlil olması ilə, zəlil şəkildə fələmmə kənə müsliman, müsəlmanlar ilk vaxtlarda zəif olduqlarına görə onlara müxalif, onlara qarşı çıxmaq, yəni buyurulmadı. Nə vaxt ki, din kamilləşdi və ortaya çıxdı, bu caldı, onda buyuruldu. وقال فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى الذين أمر الله بهما في أول الأمر və bu da nə idi? Bu da o səbrin və təqvanın aqibəti idi ki, <clears throat> Allah Teala bunları ilk əvvəl əmr etmişdi. Səbirli olmalı və təqvalı olmalı. Və in təsbir və təttəqu. Əgər səbirli olsanız və təqvalı olsanız, onların hiləsə zərət oxundurmaz. Və kənə izzəkə lə yuxadı min əhədi minəl yəhudillədiyyə bil-mədinə və lə qeyrim cizyə. Yəni, o vaxt Mədinədə və yaxud da başqa, başqalarından, yəni başqa yahudilərdən və yaxud kafirlərdən cizyə götürülmürdü. Və sarat tilkəl ayət fi haqqi kulli mümini mustadaf la yumkinuhu nasrullahi və rasul biyədihi və la bilisanihi fəyantasir bimə yaqdur aleyhi minəl qalb və nəhvihi. Və o vaxt, yəni bu da yox idi. Nə cizyə, nə də vuruşmaq və bu ayələr o mömin barəsində idi ki, o zəif idi və yardım edə bilmirdi Allah və Rasuluna əli ilə və dili ilə feyantasir ve yaptır aleyh o yalnız gadir olduğu, gücü çattığı bir şeyine yardım ederdi. O da neydi? Kalbiyle. وصارت ayetü الصغار على المعاهدين e, في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر ve ورسوله بيده أو Ve bundan sonra o e, zelillik ayası var. Yani onlar zelil halda yani cizye ödemeyince Yəni bu kimə aiddir? Yəni o möminə ki, yəni o möminlər barəsində idi, güclü idilər və Allaha və Rasuluna əli ilə və yaxud da dili ilə yardım edə bilirdilər. Onlar barəsində idi. Və bi hadil ayə və nəhviyyə kənəl muslimun yə'məlunə axirə umr Rasulullah s.ə.v və bu və buna oxşar ayələrlə müsəlmanlar Peyğəmbər s.ə.v ömrünün axına qədər əməl edirdilər. Və alə əhdi xulefəi raşidin və raşidi xəlifələrin dövrünə qədər. وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائم على الحق ينصرون الله ورسوله النصر tam Beləliklə qiyamət ə, qopana qədər, yəni bir dəstə, bu ümmətdən bir dəstə Allahın haqqının üzərində dayanan dəstə davam edəcək, Allaha və Rasuluna tam şəkildə yardım edəcəkdir. Mən kənə minəl müminə bi ardı huvə fiyhə mustadab, av fi vaqtin huvə fiyhi mustadab, fəliyəməl bi ayəti sabri və səfri əmmən yu'zilləhə və rasulə minəllədinə utul kitab və müşrikin və əmmən وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صağirun. Yəni bu bunlarda İbn Teymiyyə rahimehullah Salimul Məsluldə buyurur. Yəni müsəlmanlar əgər deyə zəifdirlərsə, yəni onların gücü yoxdursa, onlar deyə səbir ayətlərinə əməl etməlidirlər. Yəni bağışlama ayətlərinə, yəni ə, əməl etməlidirlər. Yəni onların əziyyətinə qarşı ə, nə vaxt güclüdürlər, yəni artıq din aşkara çıxıb, onda isə yəni o bir ayələrinə əməl etməlidirlər. İbn Teymiyyə rahimehullah. Məsələn, Sarim Məslulda 2-ci mücəlləd 413-cü səhifə. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قابل المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكف أيديهم e, təfsirdə də Səhər Rəhimələr buyurur ki, yəni bu ayələr nəyi əhatə edir? E, Allah yolunda vuruşmağı əhatə edir, ona əmir vardır. Və hədə kəni bə'dil hicrət iləl-Mədinə. Bu nə vaxt oldu bu əmir? Mədinəyə hicrət etdikdən sonra. Nə vaxt ki, müsəlmanlar gücləndilər, e, onlara Allah təala əmr etdi. Bədəmə kənu məmurinə bikəs əydi və buna qədər onlar əllərini saxlamağı, yəni döyüş etmək onlara əmr olmuşdu. Vaqal rahimullah və həmçin rahimullah buyurur, yenə Səad rahimullah, "Ənəhu law furida alayhim al-qital ma qillat adadihim və udadihim və kasrat a'daihim la adda zalik ila idmihlal al-islam." Əgər deyir, onlar müsəlmanların sayı az olduğu zaman, gücü az olduğu zaman onlara cihad fərz olsaydı, ə, o İslamın diz zəifləməsinə gətirib çıxardardı. Fəru'yə cənibul maslahatul uzma alə məduna və li qeyri zəlikə minəl hikəm. Deməli, bu böyük məsləhətə görə, bu böyük bir xeyrə görə, ə, e, yəni bu məsləhət yəni üstün tutuldu və başqa həmçin başqa hikmətlərə görə. Yəni böyük hikmət nədir? Müsəlmanların, yəni yoxa çıxmamalı, müsəlmanların qalması. Və təni bəzi mümin yəvəddunə ən ləv furidu aleyhim qitab fi tilkəl hal qeyru layiqi fiyhə zəlik və innəmə layiqi fiyhə əl-qiyam bimə umiru bihi fi zəlikəl vaqt minət təvhid və salat və zəkat və nəhvi zəlikə e, yəni bəzi möminlər yəni istəyirlər ki, e, onlara döyüş fərz olsun o vaxtı. O vaxtı onlara fərz olmanı istəyirdilər. Hansı ki, onlara o vaxtı o döyüş yaraşmırdı. Onlara uyğun olan nə idi? Onlara uyğun olan, onlara əmr olunanı yerinə yetirmək. O vaxtı onlara əmr olunanı yerinə yetirmək tövhiddir, namazdır, zəkatdır və buna oxşar əməllər. Dedi ki, Allah Teala buyurur: "Velau ennehum faalu ma yu'adun bihi lekane hayran lehum eşedde tetbita." Əgər deyir, onlar özlərinə e, moizə ol olunan, nəsihət olunan yerinə yetirərlərsə, bu onlar üçün yəni, daha xeyirli və onların sabitliyi üçün daha yaxşıdır. Fələmmə həcəru iləl-Mədinə və qaviyyəl-İsləm kutibə aleyhim əl-qital fi vaxtihil münasib. Nə vaxt ki, onlar Mədinəyə hicrət etdilər və müsəlman İslam gücləndi və onlara yəni, döyüş vacib edildi o münasib bir vaxtda. Və Şeyx Muhammed Salih Hüseyin deyir ki, لا بد فيه من شرط وهو أن يكون عند المسلم قدرة وقوة يستطيعون بها القتال. Deməli, mütləq o şərt olmalıdır. Nədir o şərt? E, müsəlmanlarda qüdrət, güc olmalıdır və bununla yəni döyüşə qadir olsunlar. Fə in ləm yekun lədəyim qudra fə innə iqhamə anfusihim fil qital ilqa bi anfusihim ilə təhlükə. Əgər bir insan müsəlmanlara güc olmadan, qüdrət olmadan özlərini döyüşə atmaları, bu özlərini təhlükəyə atmaları kimidir. Yəni, bir növ insan özünü ölümə atması kimidir. Və lihədə ləm yucibillah aləl-müsliminə qitəl və hum fi Məkkə. Və buna görə Allah-u Teala müsəlmanlara döyüşü vacib etmədi Məkkədə ikən. Lənnəhu acizuna duafə. Çünki deyir, onlar aciz idilər, zəif idilər. Fələmmə həcər ilə Mədinə və kəvvənu dövlə İsləmiyyə. Nəhaq ki, onlar Mədinə hicət etdilər və İslam dövlətini yaratdılar. Və salləhum şəvkə umiru bil qitəl və güc olduqdan sonra onlara döyüş əmr olundu. Və alə hədə fələ buddə min hədə şərt və buna görə bu şərt mütləq olmalı. Və illə səqat anhum kəsəl vacibət. Əgər bu şərt yoxdursa, yəni başqa vaciblər insanın boynundan düşdüyü kimi, gücü çatmadığına görə, ə, e, bu vacib də insanın boynundan düşür. Lənnə cəmiyyəl vacibət üçlərədə fihəl qudrət. Çünki bütün vaciblərə, yəni şərt nədir? İnsanın gücü çatması, qadir olması. Çünki Allah Teala Quranda buyurur: "Fəttəqullaha məstata'tum." Yəni bacardığınız qədər Allahdan qorxun. Yəni gücünüz çatdığı qədər Allahdan qorxun və başqa ayədə Allah Teala buyurur: "Lə yükellifullahu nəfsən illə vusəha." Yəni Allah Teala heç bir nəfsi, yəni gücü çatdığından bir işə yükləmir. Gücü çatmayan bir işinə Allah Teala heç bir nəfsi yükləmir. Və qal raddan e, alə sual yetəalləq bi hacət mujtəmal İslam li cəfi səbillah ba'də bəyanihi rahimehullah فضل الجاه ومنزلة عظيم في شرع الإسلام ليكون الدين كل لله وأضاف هل يجب القتال أو يجوز مع عدم الاستعداد له Fəl-cavab. Hə, bundan sonra e, şeyx cavab verir e, o suala ki, o sual bağlıdır. Bu e, İslam cəmiyyətinin Allah yolunda vuruşmağa ehtiyacı var və həmçin bəyan edir ki, cihadın fəziləti, onun İslamda dərəcəsi və bunun Allah üçün olması, Allahın kəlməsi uca olsun deyə e, və cavab verir ki, həl yecibul qital Yəni, döyüş vacibdir, yoxsa yəcuzu mə ədəmin istiyədəlləhu Yəni, heç bir hazırlıq olmadan bu caizdirmi? Ve la yecibu ve la yecuzu ve nahnu gayru müstaiddin lehu. Biz ona hazır olmadan bu caiz değil. və vacib də deyil. Və vallahu ləm yəfrid alə nəbi və huvə fi Məkkə ən yuqatilə müşrikin. Yəni Allah Teala peyğəmbərinə fərz eləmədi Məkkədə ikən müşriklərə qarşı vuruşmağı. Və ənə Allah əzn nəbi fi sulhul Hudeybiyyə, yəni vahidəl müşrikin. Allah Teala Hudeybiyyə sülhündə ə, e, izin verdi ki, peyğəmbərinə müşriklərə əhd sülh bağlamağı. Əllədi e, idə tələvul insan zannə ənnə fihi xuzlən lil muslimin. Hansı ki o sülhü insan oxuduğu zaman elə, elə zənn edər ki, orada müsəlmanlar üçün müsəlmanların yəni zəlilliyin var orada. Kəsirun minkum ya'rifu keyfə kana sulhul Hudeybi hatta qala Ömer ibn Xattab sizin çoxunuz da bilir ki, o Hudeybiyə sülh necə oldu? Hətta Ömer ibn Xattab deyir ki, ya Rasulullah, ələsnə aləl haqq və adun aləl batil, yəni biz haqq üzərində deyilikmi və düşmən batil üzərində deyilmi? Qala bələ. Deyir ki, bəli, qalə fəlimə nu'tu dəniyyəti fi dininə. E, onda deyir ki, nə üçün biz dinimizdə, yəni aşağı mövqəni tutmalıyıq? Fəzannə ənnə hədə xudulən. Hətta Ömər radiyallahu elə başa düşdü ki, yəni bu yəni bir növ zəiflikdir, e, zəlillikdir. Lakin Rasul mə fi e, Rasul sallallahu mə fi şəkkin ənnəhu afqah min Ömər. Şək yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ömərdən daha fəqih idi. Və ənə Allah Teala əzin lehu fi zəlikə və Allah Teala ona bu izni vermişdi. Və qal inni Rasulullah və lestu asi və huve nasiri. Dedi ki, mən Allahın Rasuluyam, mən ona Allaha asi çıxan deyiləm və o mənə yardım edəndir. Və in kənə zahiri sulh xudlanil muslimin və hədə yədulluna ya ixvani alə məsələ mühimmə və huve quvvatu thiqatil mu'minu bi rabbihi. Və deyir ki, bu sülhün, yəni Hüdeybiyyə sülhünün, yəni zahirən müsəlmanların yəni dəlilliyinə yəni dəlalət etsə də, və e, bu bizə deyir, qardaşlarım deyir, bildirməlidir ki, mühüm bir məsələni o da müsəlmanın, e, möminin Rəbbinə olan güclü inancını bildirməlidir. Əl-mühim ənə o yəcib alə-müslimi əl-cihad həttə təkunə kəlimətullahi əl-ulya və yəkunə dini kullulər, ləkinnəl-ən leysə bi əydil-müslimə yəstatiyunə bihi cihadil-kuffar. Və burada buyurur ki, mühüm olan odur ki, müsəlmanlara yəni vacibdir Allah yolunda vuruşmaq e, o məqsədlə ki, Allahın kəlməsi uca olsun deyə. Yəni din hamısı Allah üçün olsun deyə. Lakin də indidir müsəlmanların əlində heç nə yoxdur. Yəni kafirlərə qarşı vuruşmaq üçün güc yoxdur. Hətta vələ cihad müdafiə, hətta müdafiə cihadına güc yoxdur. Hətta ə, e, müdafiə cihadına güc yoxdur. Və cihad mühacimə məfi şəkin ən qeyr mümkün həttə yəti Allah bi ümmətin vəyə təstədi imaniyyən və nəfsiyyən. Hücum cihadına gəldikdə isə şək yoxdur ki, yəni bu daha yəni bu daha güclü buna hazırlıq lazımdır. Summa əskəriyyə, yəni elə bir ümmət lazımdır ki, hər tərəf iman, nəfsi tərəfdən, əskər tərəfdən hazırlıq olsun. Əmmə nəhnu alə hədəl vəd fələ yümkünü ən nücahidə. E, belə bir vəziyyətimizdə isə, yəni bizim belə bir vəziyyətimizdə vuruşmağımız mümkün deyildir. Və mimma yazidu annal quvvata şartun li iqamati cihad talab ibtida'an Allah iştirak fil adadi lil vücub an yakuna racul muslim muqabil ithnayn. Hmm. Sonra artıq burada şeyx şərti gətirir. Yavaş-yavaş götürək inşallah. Aydındır bunlar. Deməli mütləq lazımdır. Yəni ona görə insan çoxları danışır, yəni öz başından, yəni heç bir yəni şəriətə əsaslanmadan. Yəni, nə tərəfdən danışır? Hissiyyətə, hissiyyətə qatılaraq danışır. Ha, belə oldu, belə oldu. Yəni, fakt, yəni, sənin əlində güc yoxdursa, yəni, artıq sən onunla nədir? Mükəlləf, mükəlləf deyilsən. Hmm. Hmm. Bəli. Əgər qəbul edirlərsə,